Jó reggelt mindenkinek! It's always good to come back here. Mindig jó ide visszajönni. I did spend a good five years of my life here. Egy uh, meghatározó öt évét az életemnek itt töltöttem. It's always fun to come and play with Peter and Shoshi. And jó volt újra jönni és Petivel és Shoshival játszani. Who grew up in worship with me, as I did. Együtt uh, növekedtünk a dicsőítésben. And we had a lot of fun those years. És uh, hát jól mulattunk közben. So, um, and we, we will be talking on the topic of worship. A dicsőítésről fogunk beszélni. And um, Russell, you're back. You must be rather tired. Russell, visszajöttél, kicsit fáradtnak tűnsz. <laughs> Went to the airport at 2 this morning. Um, yes, we will be talking on the topic of worship. A dicsőítésről fogunk beszélni. And uh, since I, I'm a worship leader, so. Én egy én dicsőítés vezető vagyok. And um, And this is such a wide topic that it's, whenever I, I've probably prepared over 20 messages on this topic. És ez annyira átfogó üzenet, hogy legalább 22 különböző üzenetet tudnék mondani róla. There's always a, a different, different perspective to take. Mindig más-más perspektívából lehet megközelíteni a dicsőítést. I always feel when I'm done that I didn't quite present it in its entirety és egy-egy tanítás után mindig úgy érzem, hogy, hogy nem sikerült uh, igazából teljesen uh, átadnom az üzenetét. But now we have four weeks together, so let me see what we can do. De most van négy hetünk, úgyhogy lássuk, hogy mire vagyok képes, mit tudunk csinálni. So, if we don't quite complete it, you know, well, maybe next year. Hogyha nem sikerül befejeznünk, akkor talán majd jövőre folytatjuk. So our, our first Our first topic today is we're going to discuss what what exactly is worship from a biblical perspective. Az első téma ma az, hogy mi is uh, mi is a dicsőítés egy bibliai megközelítés szerint. Um, we're just going to basically talk about the word and itself and, and what it means to us in our daily lives. Tehát igazából most csak a szóról magáról, a jelentéséről fogunk beszélni, és arról, hogy mit jelent ez a mindennapi életünkben. And then the next three weeks we're going to look at worship in the context of when we gather here together és a következő három hétben pedig a dicsőítést úgy fogjuk megnézni, mint amikor így összejövünk együtt. Because as you will see that worship doesn't only happen on Sunday mornings. Mert ahogy majd látni fogjuk, a dicsőítés az nem csak vasárnap reggelen. But what happens on Sunday mornings is very important part of our worship life. De igaz, hogy ami vasárnap reggel történik, az nagyon fontos része a dicsőítésnek. So we will focus on that in the weeks to come. Úgyhogy a következő hetekben erről fogunk beszélni, és erre, erre helyezzük a But first, first I'd like to define this word worship. Először is szeretném, hogyha meghatároz, szeretném meghatározni a And, uh, dicsőítés szót magát. There is a theologian that says that defining words is very important because not only do we use words, but words use us. That, and that's true even if we're unaware of it. Once we assign a meaning to a word, it both reflects and shapes our worldview. A teológus David Peterson szerint azért fontos meghatározni a szavakat, mert nem csak mi használjuk őket, hanem ők is használnak minket. Ez akkor is igaz, ha nem vagyunk tisztában vele. Ha már jelentéssel láttunk el egy szót, az elkezdi tükrözni és formálni a világnézetünket. For example, we use the word God. Például használjuk azt a szót, hogy Isten. But Muslims use the word God too. De a muzulmánok is használják ezt a szót. Um, but they have a totally different meaning attached to their God. De az ő Istenüknek egy teljesen más jelentése van. And it completely shapes their worldview. És ez, teljes, ez az, ami formálja a világnézetüket. Mormons and Jehovah Witnesses, they believe in Jesus. A mormonok és a Jehova tanúi, ő is, ők is hisznek Jézusban. But they assign a completely different meaning. De teljesen más jelentés van e, a, a, e, a, e mögött a szó mögött. So you could be having a conversation with them and be talking about Jesus. Tehát lehet, hogy beszélgetsz velük, és Jézusról beszélgettek. But you're talking on completely different planes, just using the same word. De ugyanazt a szót használva teljesen más jelentésről, dologról beszélgettek. And worship is one of these words. A dicsőítés is egy ilyen szó. Worship has come to mean so many things today. A dicsőítés ma nagyon sokféle jelentést hordoz. Um, it could just be a time of singing to some people. Lehet csak énekléssel töltött idő némelyeknek. A, a meeting, a worship meeting. Vagy egy ilyen dicsőítés... a találkozás. A, talál, egy találkozás, dicsőítő alkalom. Igen, igen. A style of music. Zenei stílus. I listen to rock, I listen to worship music. Én rock zenét hallgatok, én dicsőítő zenét hallgatok. No, I listen to rock worship, you know. Or, én meg <laughs> rockos dicsőítő zenét reggae hallgatok. worship or, you know, whatever. Reggae dicsőítést, you know. bármit. Maybe it's a type of religious liturgy, you know. Vagy lehet egy ilyen vallásos liturgia is. You know, uh, the Lutherans and the Reformed and the Catholics, they all have a worship liturgy that they follow a, a luteránus gyülekezet, a református, katolikus gyülekezet, nekik megvan a saját vallásos liturgiájuk. Some people it's just a mystical experience. You know? Vagy másoknak csak ilyen, ilyen, ilyen misztikus megtapasztalás. You know, when you talk to somebody about worship means that somehow they became their emotions and they went to some different plane of consciousness or something. Nekik a dicsőítés azt jelenti, hogy, hogy ilyen, ilyen misztikus állapotba kerülnek egy ilyen másik dimenzióba majd, hogy nem. You know, most people it's just a section in the bookstore, Christian bookstore, you know. Másoknak csak egy a keresztény könyvesboltnak csak egy külön ilyen polca. You'll find that in the worship section. You know. Ott találod a dicsőítés so. polcon. Worship has come to mean a whole bunch of different things today. A napjainkra a dicsőítésnek nagyon sok különböző jelentése van. whenever I teach on it, I always feel the need to, to let's find the true definition first és bármikor uh, tanítok a dicsőítésről, mindig uh, az az első, hogy, hogy a, az igazi jelentését megtaláljam ennek so a szónak. we, we gather together, we all know what, well, at least what I'm talking about. <laughs> Úgyhogy amikor összejünk, akkor, akkor mindannyian tudjuk legalább azt, amiről én beszélek. And worship in the, wi- in the widest biblical context doesn't even include music. Viszont a szélesebb bibliai értelemben a dicsőítésnek nem része a zene. You know, if you ask the apostle Paul back in his day, when does the worship start? Hogyha Pálapostolt megkérdeztük volna annak idején, hogy a dicsőítés mikor kezdődik. He probably would have looked at you with a really strange look. When, when did it stop? <laughs> Valószínűleg furcsán nézett volna rád, és megkérdezte volna, hogy miért, mikor hagytuk abba. Remember, Paul's the one who said, pray without ceasing. Pál volt az, aki azt mondta, hogy szüntelenül imádkozzatok. The Bible portrays worship more as a lifestyle. A Biblia a dicsőítést inkább egy éles stílusként írja le. With the glory of God being its ultimate goal. Eh, aminek az egyetlen és legfőbb célja Isten dicsősége. And worship is part of our very nature. A dicsőítés a, a természetünknek a része. Something that we were born with. Ez egy olyan dolog, ami velünk született. Why? Because we were made in the image of God. <clears throat> Azért, mert eh, Isten képmására lettünk teremtve. And it's part of his very nature. És ez az ő természetének is a, a része. idea of giving and receiving. A, az adni és kapni koncepciója. Um, submission and authority. Alárendelés, uh, hatalom. Unconditional love. Feltétel nélküli szeretet. And we see all of these ideas at work in the Trinity. És uh, mi, e, ez, mi, tehát mindezt a ezeket a, a, a koncepciókat, mindezt látjuk a Szent Háromságban. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. This relationship that existed before time is perfect relationship. Ez a kapcsolat, ami az idők kezdete előtt már létezett, ez egy tökéletes kapcsolat. Perfect love, perfect existence, lacking in nothing. Tökéletes szeretet, tökéletes létezés, semmiben nem volt hiány. So then you'd ask, well, where do we fit in this whole perfect relationship? <laughs> És hogy akkor mi hogy is jövünk a képbe, hova illeszkedünk ebben a tökéletes kapcsolatban? Well, God said, let's make man in our image. Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert az, a mi képmásunkra. Why? Miért? God lacked something. Mert Istennek hiányzott valami. He was missing adoration. Hiányzott, hogy valaki dicsőítse őt. He needed our love. A mi szeretetünkre volt szüksége. He needed a trillion complaining people to control and rule over. Kellett neki több milliárd ember, aki, aki állandóan panaszkodik. You know. Much of God is, is a still a mystery to us. Istennek a legnagyobb része, lényének a része még ma is rejtély számunkra. The Bible says we only know things in part. A Biblia azt mondja, hogy, hogy töredékes az ismeretünk. no one can claim to know the, the complete answer of why God decided to say, let's make man in our own image. És igazából senki nem tudhatja a, a pontos választ arra, hogy Isten miért döntött úgy, hogy a saját képmására ember teremt. In my small comprehension, it seems like God created a big problem for himself. Nekem úgy tűnik az én um, agyam számára, hogy Isten egy óriási problémát teremtett saját even magának more, ezzel. Even more incredible than that, but he, he not only created us, but then he sent his only son to die for us és nem csak, hogy, hogy a képmására embert teremtett, hanem a saját fiát elküldte azért, hogy meghalljon értünk. But I think we can find at least part of this answer in his very nature. De legalábbis a válasznak egy, egy részét mindenképpen megtalálhatjuk az ő természetében. God wanted us to participate with him in this divine relationship. Isten azt akarta, hogy mi részese legyünk vele együtt ebben, a, ennek a, ebben az isteni kapcsolatban. Not that we were created as little gods nem úgy, mint hogyha milyen kis pici istenekként lettünk volna megteremtve. We were created to enjoy his presence. Hanem arra lettünk megteremtve, hogy a jelenlétét élvezzük. He wanted to share. Meg akarta osztani velünk. not selfish. Isten nem önző. And as you see and as you read your Bible, you see that God's nature is to share with us. És hogyha olvassuk a Bibliát, akkor látjuk, hogy Istennek ez a természete, hogy ő meg akarja osztani magát velünk. Meg akar minket áldani folyamatosan, és csak saját magát akarja kiönteni számunkra. Semmit nem akar visszatartani tőlünk. Még a saját fiát sem. Then after Jesus has be, he became the perfect sacrifice for us and és miután Jézus a tökéletes áldozattá vált számunkra, He pours His Holy Spirit into us. Utána kiöntötte a Szent Lelkét ránk. Doesn't leave us alone. Nem hagyott minket egyedül. Says, I have sent my spirit to walk with you and be in you. Azt mondta, azt mondja, hogy elküldtem a lelkemet, hogy hogy veletek járjon és veletek legyen. You know, he told the disciples, don't go anywhere, just wait. I'm going to send my spirit. Mondta a tanítványoknak, hogy ne menjetek sehova, csak várjatok, mert elküldöm a Szent Lelkemet. And because God is infinite, his giving is infinite. És mivel Isten végtelen, ezért az, ahogy ő ad, az is végtelen. Now because we are made in the image of God, és mivel mi az ő képmására lettünk megteremtve, to, to give, to pour out, ezért nekünk is ez a természetünk, hogy, hogy adjunk és kiöntessünk. To submit to. Hogy alárendeljük magunkat. This is the very essence of what worship is. Ez a, a dicsőítésnek a, a lényege. There are many Hebrew words for worship. Nagyon sok héber szó van a dicsőítés szóra, amit a Bibliában találunk. Some of them mean to bow before. Némelyik azt jelenti, hogy, hogy leborulni előtte. To kiss towards. Megcsókolni. To pay homage to. Um, pay homage means to give credit for, I don't know, something like that. Igen. Hódolat. Igen. To boast about. Dicsekedni valamivel. To raise up, to magnify. Felemelni, valakit. Another theologian said this Worship is the continuous outpouring of all that I am, all that I do, and all that I can ever become in light of a chosen or choosing God. A dicsőítés önmagam minden cselekedetem kijöntése, annak feltárása, hogy mivé válhatok az általam választott vagy engem választó Isten által. And that perfect relationship existed in the garden. Ez a tökéletes kapcsolat már a, az édenkertben is létezett. Before man sinned. Mielőtt az ember vétkezett. God walked with Adam in the cool of the day, it tells us. Isten Ádámmal sétált esténként. You know, we kind of get the picture there was just this relationship of God and man happening there in the garden. És ugye el tudjuk képzelni ezt a kapcsolatot, hogy Isten és az ember ott a kertben sétálnak. You know, God trusted man. Isten bízott az emberben. He said, you name all the animals. <laughs> Mondta, hogy nevezd el az összes állatot. And Adam's like, okay, zebra, giraffe. Úgyhogy Ádám elnevezte őket, zebra, stb. God gave us that sense of creativity. Isten adta nekünk a kreativitást is. But that all changed, of course. You know the story. De ugye ismeritek a történetet, minden megváltozott. Adam and Eve chose a different God. Ádám és Éva egy másik Istent választott. They chose to serve their own self-interest úgy döntöttek, hogy inkább a saját önző érdek, saját érdekeiknek fognak szolgálni. If we go back to that quote, we see that he says it's in light of a chosen or a choosing God. És hogyha e, ezt az előbbi idézetet megnézzük megint, akkor azt mondja, hogy a minket választó, vagy az általunk választott Isten. Worship, worship can revolve around us choosing to pour our lives into something. Tehát a dicsőítés az lehet az, hogy, hogy mi kiöntjük az életünket valaki felé or in the absence of our choice, something will draw us in. Vagy hogyha nem, nem döntünk így, akkor, akkor más fog minket így magához húzni. Everyone in the world today is worshiping something. A mai világban mindenki dicsőít valamit. Whether they chose to or not. Akár úgy döntenek, akár nem. So, you know, the stream is going one way. If you make no choice, you go with the stream. Ugye az áramlat egy irányba megy, hogyha nem, nem választasz, nem döntesz valami mellett, akkor csak sodródsz az áramlattal. Everyone in this world is pouring themselves into something or somebody. Ebben a világban mindenki kiönti magát valami vagy valaki irányában. I think I've told the story here before. Ezt a történetet már biztos But it happened here in this wonderful city, so I'll tell it again. De elmondom újra, mert itt ebben a csodálatos városban történt az eset. When I well, way back in the day when I first arrived, we'd go down to the gym here at the Mövlődesi House. Mikor legelőször ide ah. jöttünk, akkor elmentem a, az edzőterembe, ami a művelődési központban volt. Közben, yeah. And uh, there was, we would work out there like two, three times a week. És hetente kétszer-háromszor oda jártunk edzeni. And one day I made the mistake of coming between a man and his God és egy nap elkövettem azt a hibát, hogy, hogy e, egy, egy ember és az ő Istenek közé álltam. I went over and I picked up a weight by the mirror. Oda mentem és felvettem egy súlyt, egy súlyzót a tükörnél. But unfortunately I had stepped in front of this big huge man. De sajnos e, ez elé a hatalmas ember elé sikerült lépnem. Who was at that point worshiping his gods. Aki aki akkor éppen az ő Istenét dicsőítette. The very thing that he had poured his life into. Azt a dolgot, amiben ő éppen az életét így beleöntötte. And for a second I had blocked his view. És egy másodpercre eltakartam a látványt. And a he let me and the rest of the gym know what I had done. Úgyhogy <laughs> Úgyhogy e- ezt így értésemre adta nekem is, meg az egész edzőteremnek. And of course I learned a lot of new Hungarian words that day. És persze megtanultam egy csomó új magyar szót aznap. That unfortunately I have not forgotten. So, have not forgotten, no. De sajnos nem sikerült elfelejtenem az It's always those, those interesting words that you never seem to forget. Mi, vannak ezek az érdekes szavak, amiket valahogy sose tudsz elfelejteni. But I, but I had stepped, you know, I had interrupted a man's worship at that time. Tehát akkor félbeszakítottam ennek az embernek a dicsőítését. And it was obvious that he had spent a lot of time in his body, working on his body and lifting weights. És elég nyilvánvaló volt, eh, hogy, hogy sok időt töltött azzal, hogy, hogy eh, edzeni járt, tehát sok időt töltött a Istenének a dicsőítésével. And if you would turn with me to Proverbs 18, verse 10 and 11. Példabeszédek 18-11-hez halapozunk just in the light of today's, you know, uh, worldly economic turn down. Megnézzük a, a világ mai eseményeinek a fényében, például a gazdasági válság fényében. It says in verse 10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are safe. The wealth of the rich is their fortified city, they imagine it an unscalable wall. 10-es és 11-es vers. Erős, tor- erős torony az Úr neve, odafut az igaz és védelmet talál. A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli. You know, many people have poured their time and their lives and their into their wealth. Nagyon sokan az, az idejüket és, és a, a, az életüket a gazdagságuk megszerzésére fordítják. And it is crumbling around them. És uh, ez így crumbling like falling apart. És ez így darabokra hullik körülöttük. Yeah. And it's a sad thing. És ez egy nagyon szomorú dolog. We have never not worshipped. Mi mindig folyamatosan dicsőítünk. So we were born, our nature is to give, to pour into something. Mivel így születtünk ezzel a természettel, hogy, hogy, hogy így odaszálljuk magunkat valamire. And when you became a Christian, you exchanged false gods for the true God. Úgyhogy mikor hívőkké váltunk, akkor a, a hamis isteneket igaz istenekre cseréltük. Romans 1 Istenre. Romans 1 22 through 25 makes this clear to us. Róma 1. I'm finding it. Romans 1 23 to 25 says, um, Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal man and birds and animals and reptiles Therefore, God gave them over to their sinful desires of their hearts, to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served created things rather than the Creator who is forever praised. Amen. Tehát Róma 122 25-ig, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. So as maybe before you became a Christian, you spent a lot of time on yourself. Tehát lehet, hogy mielőtt hívő lettél, nagyon sok időt töltöttél az hogy saját magaddal foglalkozol. Pouring yourself into the things of the world nagyon sok időt azzal, hogy, hogy a világ dolgaival foglalkozol. And when you became a Christian, és mikor megtértél, you put all that aside. Akkor mindezt félretetted. And poured yourself into the one and true living God. És uh, az egyetlen élő igaz Istennel törődtél egyedül. In the old life we worshipped ourselves, in the new life we worship God. A régi életben saját magunkat dicsőítettük, az új énünk pedig uh, Isten dicsőíti. Romans 12:1 gets us down the road to true worship. Róma 12.1 az, aki, az a vers, amelyik megmutatja, hogy mi az igaz Isten tisztelet. I'm sure you all know this verse very well. Ezt mindannyian ismerjük ezt a so, verset. Therefore I urge you brothers in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifices holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Uh, yeah, just one. Róma 12.1. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Worship begins, true worship begins with death to ourselves. Az igaz Isten tisztelet, az igaz dicsőítés a saját magunknak való meghalással kezdődik. Death to those things of the world. Meghalunk a világ dolgainak. Death to those things that that we would put our hope and our trust in. Meghalunk azoknak a dolgoknak, amiben tesszük a, amibe helyezzük a bizalmunkat és a reményünket. Many people put their hope and the trust in the economics of the world and now it has failed them. Nagyon sok ember a bizalmát és a reménységét a, a világ gazdaságába helyezte, és most ugye ez összeomlott. The worship becomes starts with death a, dicsőít, to ourselves. a dicsőítés halállal kezdődik, azzal, hogy meghalunk saját magunknak. And then looking to Christ és Krisztusra nézünk. 1 Corinthians 10:31. 1 Korintus 10:31. says therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Akár eztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Colossians 3:16 and 17. 3, 16-17. These are just a few more verses that open up our minds to true worship. Let the word of God dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. 16, 17. 16 and 17. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymás teljes bölcsességgel, és incsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkénekekkel, hálaadással, énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. And then verse 23 and 24, And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Aztán 23-as, 24-es vers. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. What happens when I die to my own desires? Mi történik, hogyha a saját vágyaimnak meghalok? I focus on God's desires. Akkor Isten vágyaira kezdek all koncentrálni. That I, all that I do, I do unto him. Bármi, amit teszek, azt neki fogom tenni. For his glory. Az ő dicsőségére. It's beginning of worship. Paul tells us. Ez a dicsőítésnek a kezdete, ahogy Pál is megmondja. Worship never stops. A dicsőítés soha nem ér véget. You know, like if I, you know, you met the apostle Paul and you said, you know, when does the worship service start? He would look at you strangely. Ugye Pált, hogyha megkérdeznénk, hogy mikor kezdődik a dicsőítés, akkor furcsán nézne ránk. You know, when we sin, worship hasn't stopped. Hogyha vétkezünk, a dicsőítés akkor sem ér véget. We've just, just decided to worship something else for that moment akkor is dicsőítünk, csak éppen eh, akkor úgy döntöttünk, hogy abban a pillanatban más dicsőítünk. Decided to give the, the throne of our hearts to something else for that time. Akkor úgy döntünk éppen, hogy a, a trónt a szívünkben másnak adjuk át. But as we repent and, and we focus back on the Lord. De ahogy megbánjuk ezt, és ahogy újra az Úrra nézünk, true worship is restored once again. Az igaz dicsőítés újra helyreáll. This is a daily struggle for us. I'm sure. Ez egy mindennapos harc mindannyiunknak. You know, Paul has to tell us in, in the New Testament to put on the things of the Spirit. Pál is azt mondja az új szövetségben, hogy vegyük fel a, a lélek fegyvereit. Take up your cross daily and follow me. Vegyük fel a keresztünket naponta. This is a struggle that we fight daily. Ez egy olyan harc, amit minden nap megküzdünk. we have an enemy who wants our worship too. Mert ugye van egy ellenségünk, aki szintén a dicsőítésünket akarja. I have another quote for you. még egy idézet. A little bit longer, so I'll read it all and then, and then uh, Lydia can read it. Worship is at once about who we are, about who or what our God is, and about how we choose to live. It is about something that is quite simply but wrapped in a mystery. It is about God Himself, who has but one face, and whose face has been, clean, has been clearly shown in the person and work of His begotten Son. It is about a world in which worship takes on a thousand faces. is about Satan dressed as an angel of light, disarmingly attractive yet inherently false, whose faces are cleverly multiplied and whose one desire is to undo what has already been done from the eternities. A dicsőítés arról szól, kik vagyunk, kik vagyunk mi, ki a mi Istenünk és hogyan élünk. Egy alapvetően egyszerű dolog, ami azonban egyszerűségében is titokzatos. Istenről magáról szól, Istenről, akinek csak egy arca van, ezt az arcát ismerhettük meg az egyszülött fia munkáján és életén keresztül. Mindemellett erről a világról is szól, és a dicsőítés ezer arcáról, amit magunk körül felfedezhetünk. A sátánról is szólhat a dicsőítés. A fényesség angyalának adja ki magát, és hihetetlenül vonzó tud lenni, amit kínál, bár tudjuk, hogy hamis. Arcát ezer meg ezer módon mutatja meg, és létezésének egyetlen célja, hogy tönkre tegye, amit Isten örök idők óta tesz. Satan would love us to think that worship consists of 30 minutes on Sunday morning of a few songs. Sátán <clears throat> nagyon szeretné, hogyha elhinnénk, hogy a dicsőítés az mindössze fél óra éneklést jelent vasárnap reggelenként egy pár dallal. You know, as long as the rest of the week is his, he'll let you sing 30 minutes on Sunday morning and believe that you have worshipped. Hogyha a mm-hmm. hét többi, összes többi napja az övé, akkor őt nem érdekli, hogy te most vasárnap reggel fél órát dicsőítesz, hagyni fogja. You know, and, and this is why in our world today this, this word is taken on so many meanings. És éppen ezért van az, hogy napjainkban ez a szó annyi különféle jelentést hordoz. Remember we said in the beginning, once we assign a meaning to a word, it both reflects and shapes our worldview. És ugye mondtuk az elején is, hogy, hogy, hogy amint jelentést adunk egy szónak, az a szó visszatükröz és formál minket. And unfortunately in our world today, most of worship takes place on Sunday morning and the rest of the week is given over to worldly living. És sajnos manapság a, a dicsőítés nagy része csak egy ilyen vasárnap reggeli dicsőítés, és a hét többi része az pedig világi élet. But true worship should permeate, should become part of every corner of our lives. De az igaz dicsőítésnek át kell hatnia az életünket, és minden egyes szegletében ott jelen kell lennie. You know, like we read in Colossians 3:17, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Ahogy a Kolosséban is olvastuk, hogy bármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. You know, even first Folyamatosan hálát adva neki. Yeah. In 1 Corinthians 10:31, therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. És az 1 Korintusban is olvastuk, hogy akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére tegyetek. You know, as you gather together to eat, or you, you gather together to get, play soccer or something like that. Hogyha összejöttök enni, vagy összejöttök focizni, bármit is tesztek. It's just another opportunity to worship God through your life. Ez csak egy újabb alkalom arra, hogy Isten dicsőíthessétek az életetekkel. Through your, through your actions, through your speech. A cselekedeteitek által, a beszédeitek által. You know, it's always funny when people put little Christian fish on their cars, you know. Ez mindig olyan vicces, amikor az emberek ilyen kis keresztény halacskát tesznek az autójukra. At least in Budapest. Legalábbis Pesten. You know, because I always say, wow, the car is saved. I wonder if the people inside are. <laughs> És akkor mindig azt mondom, hogy na itt egy hívő autó, remélem az emberek is azok benne. It's amazing what happens to people when they sit in a car on a freeway. És hát olyan hihetetlen, hogy mi történik az emberekkel, ahogy az autóban ülnek az autópályán. You know, rush hour traffic. Csúcsforgalomban. You know, it's just they go crazy. Egyszerűen megőrül mindenki. Legalábbis Pesten. You know, and, and that's an opportunity for us to worship through our lives as we sit in that car and somebody cuts us off. És ez is egy lehetőség arra, hogy Isten dicsőítsük az életünkkel, amikor ülünk az autóba, és valaki hirtelen elénk vág a másik sávból. And we want to use some of those fancy Hungarian words. <laughs> és akkor hirtelen úgy érezzük, hogy az egyik ilyen But it's a cifrább magyar szót használjuk. You know, it's a time for us to worship God. De akkor, akkor is eh, itt az idő, hogy Istent dicsőítsük. God bless you, my brother. Isten áldjon testvérem, vagy valami hasonló. I know that's hard. Trust me, it's very hard. Tudom, hogy ez nagyon nehéz. I, I've, I've, I've fought against the idea of having a car for 11 years now. 11 évig erősen tiltakoztam, hogy legyen autóm. I was fine with riding BKV. Nagyon jól el voltam a BKV-val. But we have, we've got a car in the last year. De tavaly vettünk egy autót. You know, and I, driving in Budapest, it's just, people lose their essence. És hát Pesten, Pesten kell vezetnem, ahol az emberek egyszerűen csak megbolondulnak az utakon. Totally. And it's, you know, and it's just an opportunity for us to worship God. Pedig ez is egy jó lehetőség arra, hogy Isten dicsőítsük. And I think as we truly come to understand this concept, és ahogy ezt igazából megértjük, ezt a koncepciót, that worship begins Monday morning, hogy a dicsőítés hétfő reggel kezdődik, up, ahogy felkelünk, we see our day before us, és átgondoljuk a napot előttünk. And it's not only Sunday morning. Ez nem csak vasárnap reggel. It will have a profound effect on our Sunday mornings together as we gather here hogyha ezt, hogyha ezt megértjük, akkor ez, ez nagyon erőteljes hatással lesz a vasárnap reggeli dicsőítésünkre, ahogy összejövünk, mint közösség. This won't be such a foreign concept coming and singing songs and raising our voices to God. Nem csak egy ilyen, ilyen általános ö, elgondolás lesz, hogy összejövünk és éneklünk Istennek. But it will be almost an overflow of what was already happening during the week hanem egyszerűen egy ilyen túláradása lesz annak, ami egész héten történt velünk. It becomes a celebration of, és, of és, your Christian life. És a hívő életünknek egy ilyen ünneplésévé fog válni. As you gather together as a community of believers. Ahogy összejövünk úgy, mint hívő emberek közössége. And we're going to look at that a little bit more in the weeks to come. És a következő hetekben ezt jobban meg fogjuk nézni. This is very important. This is a very important part of our worship life, gathering together as believers, as a community. Mert ez nagyon fontos része az életünknek, a dicsőítésnek, hogy összejöjjünk hívő közösségként. And of course, all of this, this, this idea of worship, it's all happening in spirit and in truth. És természetesen az egész dicsőítés igazságban is szellemben történik. Jesus said that to the woman at the well in, in John 4:23. Isten azt mondta az asszonynak a, a kútnál, János 4.23-ban, odalapozhattok, hogyha akartok. Yet a time is coming and it has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. And you know the story, the woman asked Jesus, she said, well, which mountain are we supposed to worship on? És ismeritek a történetet, a, a nő megkérdezte Jézust, hogy melyik hegyen kell dicsőítenünk Isten. The Jews say we have to worship here, the Samaritans say we have to worship here. A zsidók szerint itt kell dicsőítenünk, a, a samáriaiak szerint amott. What is the true place of worship? Mi az igazi helye a dicsőítésnek? And Jesus says, it, I'm looking for those that will worship in spirit and in truth. És erre Jézus azt mondta, hogy én azokat keresem, akik igazságban és szellemben dicsérnek. He took things out of the physical, tangible realm and put them in the place of the spiritual realm. Tehát kivette ezt a, ezt a koncepciót, kivette az ilyen fizikai ö, megjelenéséből, és egy lelki értelmet adott neki igazságban és szellemben. It's not about a specific place that you need to go to or a specific ritual that you need to fulfill. Ez nem egy konkrét hely, vagy nem egy konkrét ilyen, ilyen rituáli, amit gyakorolnod kell. It's more about a relationship, a daily relationship. Hanem ez egy mindennapos kapcsolat. A communion with God. Istennel való közösség. In prayer. Imádságban. And people have made prayer a ritual. És hát az emberek, az emberek ugye már ilyen ima rituálékat is kitaláltak. You know, but I wonder if, you know, if some of you are married here. De az, aki itt mm. házas, Well, I have to go do that ritual of talking to my wife. Az így gondolkozik, hogy ú, most mennem kell beszélgetni a, a feleségemmel, ez egy ilyen kötelező rituálé. Will make your wife too happy. <laughs> Nem biztos, hogy örülni fog neki a feleséged. You have to follow some kind of ritual in your relationship. Hogyha ez azt jelenti, hogy egy bizonyos ilyen rituálét kell gyakorolnod a kapcsolatodban. Prayer is simply a way of, of, of communicating with our God. Az ima az az Istennel való beszélgetésnek az egyik módja. him communicating with us. Ő is így beszél velünk. Reading his word. Az igének az olvasása. It's not a ritual. Ez sem egy ilyen vallásos rituálé. It's just a way of understanding his heart. Hanem inkább egy módszer arra, hogy megérthessük az ő szívét. Understanding the greatness of his love for us. Hogy megértsük, hogy az ő szeretete milyen nagyszerű. The unfathomable depth and height and width a szélessége, mélysége és a magassága az ő szeretetének. A way of remembering his death and remembering his resurrection. Emlékezni a halálára, emlékezni a feltámadására. It's relationship. Ez egy kapcsolat. It's relationship happening in spirit and in truth. Ez egy kapcsolat, ami igazságban és szellemben van. Not a connection with a, a ritual with a particular place. És ez, ennek nincs, nincs nem, nem kötődik egy ilyen rituáléhoz, vagy egy konkrét fizikai helyhez. It's a living relationship with the living God. Ez egy élő kapcsolat az élő Istennel. 1 Corinthians 3:16 says, Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? 1 Korintus 3.16 mondja, hogy nem tudjátok, hogy ti az élő Isten temploma vagytok, és ő bennetek lakik. You know, and, and the word says that When two or three gather in my name, there I am in their midst. És az ige azt mondja, ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Of course, this all happens according to truth. És ugye ez mind az igazság szerint történik. The truth of who God says he is and the truth of what he has done for us. A, annak az igazsága szerint, amit Isten mond, hogy ő kicsoda, és annak az igazsága szerint, hogy ő mit tett értünk. And we find that out by reading his word. És ezt úgy tudjuk meg, hogy olvassuk az igéjét. The more we read it, the more we understand about our God. És minél többet olvassuk, annál inkább megértjük Istent. It's hard to it's hard to worship a God you don't you don't know. Nehéz egy olyan Isten dicsőíteni, akit nem ismersz. You know, has a, I've, I've over the years had opportunities to disciple and teach other worship leaders. That's one of the first things we do is a worship leader has to be a student of the word. Uh, um, az évek során nagyon sok dicsőítés vezetőt tanítványoztam, és ez az, ahol kezdjük a legelső az, hogy a dicsőítés vezetőnek e, bele kell teljesen merülnie Isten igényébe. It's not necessarily about your ability to play or to sing. Ez nem feltétlenül arról szól, hogy, hogy mennyire tudsz bármilyen hangszeren játszani vagy énekelni. But it's, it's more, number one, about the God that you serve. Hanem ez, e, ez Istenről szól, akit szolgálunk. How do you lead others in the worship of a God you yourself have very little knowledge of? Hogyan vezetsz másokat uh, annak az Istennek a dicsőítésében, akit te magad sem ismersz eléggé? It's important to be a student of the word in our nagyon, worship lives. Nagyon fontos, hogy az igének a tanulói legyünk a, az él, a dicsőítés során. It's not a ritual, it's something that just expands our knowledge of our God. Ez nem egy rituálé, ez, ez egyszerűen csak így kitágítja az Istenről való ismereteinket. That, that, and the more we know him, the more we learn to love him. És minél inkább megismerjük őt, annál inkább uh, megszeretjük őt. Because he loved us first. Mert ő szeretett minket előtt. His love is infinite for us. És az ő szeretete végtelen irántunk. But as, as we learn about that infinity, we, our love grows towards him. És ahogy ezt a végtelenséget jobban megismerjük, a mi szeretetünk is csak egyre nő iránta. And the depth of our worship is directly proportional to the depth of our knowledge of who he is. És a dicső, dicsőítésünknek a mélysége az egyenesen arányos azzal, amennyire ő, őt ismerjük annak a mélységével. Not necessarily book knowledge. Nem feltétlenül ilyen könyv szerinti tudás. But knowledge that is lived out and experienced. Hanem ez egy olyan tudás, amit megélünk és megtapasztalunk realized in our, in our <coughs> daily walks. Ami a mindennapi életünk során uh, gyakorlatba ültetünk. And all of this will affect your worship during the week and when you gather together here as a community. És ez egész hetünket befolyásolja, és ahogy összejövünk vasárnap, azt is befolyásolja. Sunday mornings is only but an overflow of what was already happening during the week. A vasárnap reggel az csak egy ilyen túláradása annak, ami egész héten történik. Almost a time to celebrate together egy együtt összejönni és ünnepelni. Let, let God use our various gifts to minister to one another in fellowship. Hogy engedjük Istennek, hogy használja a különböző ajándékainkat, hogy egymás felé szolgáljunk és közönségbe legyünk egymással. We gather to pray together. Összejünk, hogy együtt imádkozzunk. Sing together. Együtt énekeljünk. Take communion together. Együtt vegyünk úrvacsorát. All part of a worship life. Ez mind a dicsőítésnek a része. An overflow of what God's doing in our lives during the week. És egy ilyen túláradása annak, amit Isten egész héten az életünkben tesz. So that's worship as from a biblical perspective. Tehát ez a dicsőítés egy bibliai nézőpontból. Worship started in God himself. A dicsőítés Istenben magában kezdődött. Pouring into us. És ránk kiárasztotta ezt that, that very nature that we have to want to pour into other things. És uh, kiárasztotta ránk ezt a természetét, hogy, hogy mi is mások felé ki akarjuk ezt árasztani. Our part is to choose the true and living God. És a mi részünk pedig az, hogy az élő uh, az egyetlen és élő Istent választjuk. And let him work in and through us these principles. És engedjük, hogy ezeket kimunkálja bennünk. The next three weeks together we will look at various things that happen within Sunday mornings. A következő három hétben megnézzük majd, hogy megnézzük a különböző dolgokat, amik vasárnap reggel itt történnek. What should we be doing as we gather together as a body to worship? Hogy mit kellene tennünk, amikor összejövünk egy közösségként. But let us pray, and then we'll take communion together. Imádkozzunk, és majd együtt vesszük az úrvacsorát. Lord, I just thank you for saving us. Uram, köszönjük, hogy megváltottál minket. Lord, for revealing yourself to us through your Son, Jesus Christ. Köszönjük, hogy, hogy kijelentetted magad nekünk a te fiadon Jézus Krisztuson keresztül. For giving us a way out of this mess. Hogy adtál nekünk egy kiútat ebből a káoszból. You haven't left us, Lord, here on the, on the earth to, to die in our sin. Hogy nem hagytál minket itt a földön, hogy a bűneinkben meghaljunk. And Lord, I pray that you would help us be able to focus more and more on you during our week. És eh, arra kérünk, Uram, hogy segíts, hogy a, a fókuszunk minél inkább rajtad legyen a hét hátralévő részében is. Lord, it's so easy to become distracted. Olyan könnyű, hogy a figyelmünk így elterelődjön. So distracted in our daily lives. A mindennapi életünk során olyan könnyen másfelé terelődik a figyelmünk. There's so much to do, that so much that needs to be done. Mert olyan sok dolgunk van, annyi mindenre kell figyelnünk. We need to work, we need to study. Munka, tanulás. We need to, to look after our kids, or whatever it is. Gyerekekre vigyázni, bármi is az. But Lord, you are in all of that. De Urunk, Te mindebben benne vagy. Lord, help us to do all these things to your glory. Segíts, hogy mindezt a te dicsőségedre tehessük. To worship you through these things. Hogy tudjunk téged dicsőíteni ezeken a dolgokon to keresztül. Give our 100% in all of these things to you. Hogy a száz százalékot neked tudjuk adni ezeken a dolgokon keresztül. You might be glorified through our lives. Hogy az életünkön keresztül te megdicsőülhessél. And by doing this, people would see you in us. És ez, ezáltal az emberek téged láthassanak meg bennünk. We would become the salt of the earth, the light of the world és hogy só, ennek a világnak a sója és világossága lehessünk. Or may you be glorified in and through our lives. Legyél megdicsülve a mi életünkben. Lord, it's our desire that many more would come to know you. És arra vágyunk, hogy minél többen megismerhessenek téged. They would exchange their worship of false gods for the one and true God. Hogy a dicsői, hogy a, a hamis istenek helyett az egyetlen is élő Istent dicsőítsék ezek az emberek. They would take their hope in money and put their hope in you. És hogy fogják a reménységüket a pénz, és a pénzüket, és, és a reménységüket inkább beléd helyezzék. Their hope in worldly relationships and put that hope in a true relationship with you. És hogy a világi kapcsolatok helyett a veled való kapcsolatba helyezhessék a reménységüket. Be glorified in our lives, Lord. Dicsőj meg az életünkben, Uram. As we worship you in and through them. Ahogy dicsőítünk téged. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.